الوقت الأولاني أولاني والله والله تظهر كما قديم قديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز القاهر معبودنا الحق المجيد الظاهر وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم من بعث بالسيف ولم يبعث بالكلم رحمة للعالمين وبعد أسكالون إن شاء الله narendawo haruma zitarukira za hatu rizifanyawo ha kawaida ikawo wanu wajojuwa wambe ukana ngasi haruma tadhkira za ilmu nafsi ikawo itadhkira leo inu ndiyo tadhkira yararu haruma upande wa ilmu nafsi ni tadhkira mwando yahusiana ilmu nafsi ya ismu ya wandu watanu yapasa mndu ya watawe vili ya hatu nji yao harumu upande wahe ilmu nafsi ya ismu ukaya ya allah وسكولون إن شاء الله غرين داو حرم التذكرة يرارو يحين علم النفس إيكاو التذكرة ليو يبالي يا اسم يوكايا فكر وشكر fikiri ushukuriye aluhanirwaji ngavdodwara beukana contemplate and be thankful au réfléchis et remercie من قال بأن يتعبنا الجرح من قال بأنا يوجعنا النزف يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر خيم يا موت علينا فلنحن رجالك إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب ya usud ad-din qumu liljihad. Insha Allah, ikhwatu lankida wal manhaj, alifanyawe tadhkira yinu hautsaha ritowe mabwade ya roho yaloni wanadamu rivonese miyo ilonyi bwade rijuokana ekawo mumwo mwade yawezi ngozokaa mbwade aukanawo mmuwo yeroho dinu dow motoyeri e nde sawezi ngo ombo fikiri izo allahu aza wa jalla ni kamndu mbo yashukuri allahu aza wa jalla yafikiri emihimba ijiliyondajine itsohujilia ushukurie iyo youtiya mulusiha youtiya mulunono youtiya umuri yohenjeza muluumuri mwema ujiwona kangwe nshiro kadiwona kangwe nsharo mahuzuni avenge inlongo muhimu halisi omlufikiriye neno allahu subhanahu wa taala yani kamru mru yashukuriye aukaya yonyi ibada ya timu shukuriya a aya ngavi a hadithi ngavi za amrisheme silamu wadamba alhamdulillah himida inde shukran kuu harmwaze duwa zinji kao mtume sallallahu alaihi wasallam haamrisha ime silamu wadamba alhamdulillahi ushukuri allahu aza wajalla zoyonyi ibada ya timu na kuyajohamba ukana ilo dala okulahe roho walwahe psychotherapy yani de psychotherapy waojuwao haundo imaana yamru ka satisfy yamru ka thankful yamru lo shukuriya na inginu ngenda haruma domeni zinji ɗum ndu shukuriya ya dane yawma mndu haukana ya lana mndu ndongonku enge mndu atashukuriya wanadamu walada mndu njema wa mabade menji haruma ye roho avenge ngaredewo haruma e darsa yinu biidnillahi ilirielewe mana wanu wenji benshi wandu wenji waprivatizewa wauprive nenema inu wajihumbawo haruma huzuni aukangwa tsahao shinji watimufikirishwa tsonisho shakwatushukuriye sho walonisho nadumjiyaroma aje aya zaonesa za amrisha wandu washukuriye liyelewe haundo ukana imibada mkuu sha ngavyoridirinjiye haruma yeswiha wounono ilmu nafsi yaonesawe nafu kuu yamruka mruoshukuria elukana wiyanemwe kuti uzifanya ha ibada ke utsozifanya wizo wizo wohundo neema nkuu za haho ni neankilia haho ihwatulaukida walmanhaji wanadamu wenji wafikirio kana zeneema allahu subhanahu wataala yawanika ila haki ya hao ngwajuhangwao na masishomaili ngoishi yao waumbwa wazalwa ngwana vatsomaili ngwao nao wazalwa wajuha na mbuwa ilo majojomaili waroze mfiya wajuhangwao na na miidi wajuha wajihundu ng'ao na mindu miidi wajuha wajihundu ngoishi yao wajuwao ladha anshahula wajuwao nroso na zilalikomba zisenkisansi wafikirie ukana ila haki yahena mwanadamu yazihunde kwatujua ila neema nkuu allah subhanahu wataala akonikawo yanzao wavuriwa nzima rumwizo ndo wajuawe neema iyo ikhwatulankila walmanhaj qala llahu subhanahu wataala tauddu nemata llahi la tuhsuha ikamwe e, hanza mwazeze neema za allahu subhanahu wataala kamjajo paroshinda bila shakka kuyajoshinda jawaze neema allahu anza wajalla yanikezi za hahe wanu wenji wadiwasazene mazinu kwatushukuria allahu aza wajalla shawazirene ukainu haki ya kibinadamu yo haki ya kimwanadamu yo haki ya henatwiri zinu sha enge wendofikiri watonizo zabaru watonizo wakayo haki zabaroa zalafumatu watowouona wakayo haki ya hena mwanadamu yakena mato zabaroa zala mabubu watohourongoa ranzi wakayo haki ya kibinadamu hena mliarongowe zabari hindini watohishia wazala alafu mashishio atoishia na haki ya kibinadamu haina mwanadamu yarongoweshiye habari hindini wanadamu wapamaume watona wazi za kibinadamu watonizo weyakayo haki ya kibinadamu hela mndu yazaye yakena raha ya shahawa zabari hindini wanadamu waishia mavushe watoshukuria ukananga wanadamu atwishavu shebi wala jema izi wanadamu atwishavu shebi wala jema zembwa zao zitufanya hazi watunikwe haki hiyo kayo haki ya kibinadamu yahe natwiri yaho hayati yayadhiminike mno amshukuriye bainu neema ikao yo ya allahu yo ya allahu aza wajala mwiniko uwo yanzao watina huzisa kawati mndu yauzisani kwa mato kawati mndu yauzisani kwa mhono kawati mndu yauzisani kwa mindu kawati mndu yauzisani kwa ziungo ziishiyao ndoso na ziishiao baridi na ziishiao furaha na mbendu ilonizo allahu aza wajalla deunikomndu وينساو لو دونها حطوا جميع الحراسات عندك كهاب فجيعة اسلام سلمية ورفع الشعارات ما يحمل غير النفوس الوضيعة ما يحمل غير النفوس الوضيعة يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجا القلوب الخاشعة المطيعة من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله إلا حرب قوم وقيعة لا والله إلا حرب قوم وقيعة zilupitali za nyumenyi zitundu ukana mabwade menji kawo wanalemng'ono holopitali kavatsundi hadalawo holopitali kana waona mabwade yacho mabwade ya ziungo cha mabwade ya roho na akili za nyumeni eza hep psychoanalyse mala ino ilmu ya nyumeni hadisa ozane 1880 sha kabla ya vanu mtume sallallahu alaihi wasallam haronesa umuhimu wa hayankili nomwendeso eziungo yankili yukkaya haruna shehitwa yani dinurambao uwengwe ikihaka no uwengwe shinu shiungo mwengweni mweziungo eziungo ngizo na shahula shitsahawo shile avo uwengwe wotsahawo ivainduule amanena mneziungo tsaho zile mbahinga hena mna shiungo fulani shidepandeo na shingo fulani yavo uwengwengo depandeo na zingo za saya kamudowone kilima kanamanya hurwa hende hataharosiwe mashishiyo havo kananga yezo baina ya hemano ne mashishiyo yokilimla kanetosha hurwa yokilimla kanabambavu harosiwa mana fulani yokirimba tsinzi hau omdu haheya bambavu zilapiya zilalien kojoja madokiteri wahambio kana lebabavu lilanga liziyawo zemikrobu ziliyo harumwe shingo fulani sisijoheya harumwa shehitswa zilapiya nga kufonksionima yahe na interaction hazo mde namna wowengwe ukufanya hazi wowengwengo depandeyo na bandhi ya ziungo haufanya hazi avenge ye brain aurambele intellect aurambe uwengwe wohutajiyao sukari ili ujojo develope energy ekao wowengwe kotsunosiziwa sukari woko kana swiha woko ufanya hazi kinyume ya ziungo zindwa jine hamande ze tisu ikao zinu baleo sukari hamando uwengwe zotsaha potassium haufati mafura afanye hazi zenongoza lipidi zino zetisizino ajine ishaula shiko hula zifanye hazi zula potasiyomu na gresi zinu za mafura inu mbendu ikaonga jihundao harumwa eshawula rilao ekabokana hemen motorin nga elektrisite electricité elektrisite electricité iliye ndese mashini fulani mashini yongwamiri ngetawa elektrisite ili fonctionne vayeze tisu zinu ngasahao elektrisite ili zifonctionne iye electricité youruhadahu hamanabwe kawo omotori ngotowawo electricité abortsaho esansi na gazoaliri tiye dahiye esansi ne gazoali yaheze tiswi dembendu iparwawo potassium ikawongeruhawo harumwa zeminerali shahula minerali hama zinkudu nowananya nao. Halafu ngetransforme hao ha electrolyte konzuize electricité harumwa eziungo kamili ikaranza rivumbuwe zindu zilona potasiomu ngativumbue zinkulu rivumbue yembe rivumbue pomu rivumbue zefrui rivumbue hata enkuhu na zasana zasaya ama mbatse konkombro rezin na ntede arikono ananyao na marunda zinu zindu ikawa zitowa potasiomu zitsahwao harumwe ziungo renge yankili ngetsahawo dadala ya potasiamu na gresi ngetsahawo mbendi parawo shuga sucre sukari ili fanye hazi anungala lezauzeno ngozi inu ilirelewe ye lien e faida ya ushukuria enamna ikufanya hazi hari mwezi ungo ekaka iti yankili ulemewa ekaka wati shukuru hari mwezi ungo ngofikiru jivosatashilo tsonisho ngojihuna akili ngelemewao ngonjiwa maproblemu zinji hafungatawononesena namna yankili kufanya hazi ilirelewe kana yankili ngetsahao shahula na mungoni mwe shahula shahe ankili ndokushukuria sanema mndalonizo aukaya ekaya ankili yani ndo uwengwe ndiyo na problemu ya shukari e, edamu yahayo inji yawo yaho ketsina sukari youreyajise mreyajise mziro youtiya mndu problemu nziro amwe ankili ngadile zaona zalongozi nuno baranga waalamu walona mabwede yaroho huzuni mashaka shuinajona za bari hindini ngatsahorelezefo musulmahe sistemu ya mwanadamu releokane roho yetsahausha hula shinji shile ye na mongoni mwisho sinde zinu ele mari zinu esukari efosfori nejaulokolyari ziwone izo kweli zoneze elema apara zaye shahula shahe akili ne roho sha kwamba alhamdulillah yongeve hao wa mtululiyo wahe roho umrohose huzuni umrohe mabada ya roho umrushukuria na keno kinushukurie simpaka wele wenama uloniyo mrushukuria nongo mralonizo qala llahu subhanahu wa taala ala bidhi dhikri llahi tatmaini lqulub ayeba aharumwa odhukuru mnyezi mngu osheleya mnyezi mngu ofanya dhikra mwangoni mwizo alhamdulillahi sindoitulizawo muo inu aya ilo injiya lazimu rijuwe zabarini ni allah subhanahu wa taala yangubokane roho ngetulili yawo homlufanya dhikra homlamba allahu akbar subhanallah alhamdulillah zabarini nle kalima ya alhamdulillahi lijuwawo roli haruma omtuliliyo wa heroho vahingi obliger njiye haruma se elema ofo relewe se elema enamne ezingo e sendawo ini relewe se nongozinu lelo kana allahu subhanahu wataala kajariransizanama yaturambiyayo harelesa se nongozi tulizawomuo haleza nemane zenongoze namna e fonctionnement he kori ya mwanadamu yalazimu yende ikwatul iman wal aqida vaniye roho ngetahedo la sukari hamani namna reeleza une esansi nkuu ili produise energie hamande namna ramwelezanu kanaza tisunizo na besoin za energie ne energie hayo roha harumwa potassium na grace ikarelewokana e akili ya mwanadamu yani ndo uwengwe yo inu organi sawaneza organi zinwa jine shinu shiungo mongoni mwe ziungo zinwa jine aungatuyelewokana kana ndio vilijeri hifadhi ndio muhimu hifadhi ya akili wa uwengwe inusijoka mwade bekanguo mwade wanungu ajorosiwa amade namne kamnwe mwadomndu mlungurosiwa ngaritoa mfano ili mlielewe namne akili kufanya hazi ya ya hatu yofanya hazi wakati rifikirio wakati risomao wakati uliona problemu tsahufikiri unda solution bala yankili ndefanywa hazi latinde mindu wakati ulomozi sabu wakati ushilao mndu makalima nguishie makalima hotsahawolewezo mndu yahamba yankinde fanywa hazi mashishongeshi yao inike yankili ile ankili realize zo mndu yahamba hotsahojibwe mndu wola yankilige fanywa hazi enge inike hanye hanye towezi ankili yapikire ehe gari horo habanlede bala fulani ngalisahao litilwa esansi omotori uturne emabine yarule engene ndo yeshile sawe yankili hindi iliturne yani ili ngelisomenu ndini iliturne limwelezano kana ngelisiwao sukari izimu za sukari zilao lezisediao yankili ifanye hazi animunikoni mfano mmone namne kao esukari esukariko uroo harimwe yankili ekangafanywa hazi yahe yankili hamaufikiri hamaurezudre problemu fulani ajiri e, yankili deiruleo ifanye hazi wakati iruleo vala nge bruilewo ya mangowo hamanda gari libruilewo esansi ili lirule mongoni mwezembi vya hindu zanga miyawo hazi mikrima ilo halimwe sistemu ya hatu iparwawo fosforas fosfor e fosfor chini hindi fosfor inu minerali esansieli iko kahalimwe ze seluli za heziungo inu ngasireyo fonctionnement ya heseluli eka mkatila fosfor halimwe ziungo yawo ze seluli hazi mongoni mwizo akili akili ndio napeziwa oksijeni ne oksijeni hiyo ngehundi hao haruma msaada muhimu wahe elema rijuao hele dina la fosfat ikaya akili atungefanywa hazi hakuu efosforas efosforido haruma zunguza hatuyobunguza haraka saonekale gerngale no mbio saonekale gerngale zungulao hene wakati yawe fosfor yani de source d'energie iliyo haruma zunguza hatungevunguzao hakuu ikangarta hori aminize nombona mbo vanu namwedemwa fanya analyse yahena mwada mwenzangu kili mawenzangu zao labda mzusi sawa na walona mtinti walona mkuu walona kiasi na mtendemo hata mlikanga juoka yena nkiri mwendemo mfanya analizi yahe efosfori yahe na mlikao katina nkiri mfanya analizi yahe efosfori yahe na mjopalazokana efosfori ya mwanadamu ilwari mwezunguza mwanadamu ngedepandeo hakune yankiri yakokaniyo ekamru yankiri yahe yo ntinti efosforiyo kamantere haru mwezi ungo abenge narelewandokane kamningana fosforinji haru mwezi ungo ya ya yankiri yahe kana mvuu namaneka na mvuu harumwe ziungo ilange zipandewo nezi aksio mndu azifanyao mndu ajolekane mndu ingena mvuu akili ya na ngitukana kambu kamndu haresudre problemu haraka harako haraka shamvuu sindo kara reme e kambu nangalia makalima nambo vanu ukana mvuu ngezipandewo ne ma he system ya mndu imetrizeuze problemu ingiyo ma ni hadithi ya hikma nkuu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya korambia na inunge njiyao direct harumwe system ya mwanadamu يي فونكسن ما هي سيستم يكوي نوح دي ثيارين أبو هريرة أبو كان ليس الشديد بسوء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أما mvuu mvuu sindoubaziza mnu sinokano tumuyo veze ukamduya rene awafe njau haubazizi wanadamu shamfu mndu mwenza mvuu nindu shindo hajiziya wakati yotungu namwona hikima ilo harumo hadithini namwonene namna efosfor harumo mfanyo hazahe ngaona problemu yohunda yakiankili aho ketina mvuu efosfor yaho ketina mvuu harumo mfonkuson mahebren yahe ankili joblijeureme wojundo harumo mvuu za kijinga zorema zojusa uwambe sur sua havaka ipo sura yangu yamtinti awezi ung'onde zifanywe hazisatinde yankili zishindi zishindihe ankili ishindiha ngedawaru rumanongozi za mvuza ziungo nne mana mtu sosama ukana mvuu esa shadidu bisura mvuu si haraka za urenda yobazo wanu na mremo innawa shadidu ladhi yamliku nafsahu inda lghadab cha mvuu emndu yashinda ya metrize ya yamilike nafsi yahahe yaziyayo nafsi yahahe heyankili wakati ya utungu yankilinde yaziya mratireme ya yankilindi azie mbati to wero yankilindi azie mbati to itwaraka yankilindi azie mbati we mwana yankilindi azie mbati we yazini ani okatulano tungu kudafanya tena za ziungo shakufanya tena shankili habo yakana zenutrima zahe ankili zilwaro mwezungo zaho ngizo na mvuu dezakupuse ndizo na mvura hane ziungo ndizo na mvura hane nitrima yaheze tiswi zahe mihono ne hanya mtoma kani mamadziro ngoni mweze nitrima zikouliwa harimwe ziungo ekaya nkilinge panyo hazi maimripa המוח או תירואיד גלנד. גלנד תירואיד. וכאן כאילו נפניו חזי. זה גלנד תירואידיזו דו הובה עמד אדם נעקר mafaranga abawe ko moto ningefanywa hazi abumvye buri kike mnumsahyankira yake na mvu yake na nutriment zinji za gland thyroid na eroli yaheze thyroid yinde zimetrizeo zemotion neze hazi zijivuliza wakati ulawe utahunde solisho ya hazo ze thyroid yinde zifanywa hazi emoshina hadithe mtume saa salam ani hukana mvuga pasweke umetrise down ya nongo abenge e thyroid yofanya hazi anumia nkili hausaidie phosphorus e phosphor tahori mwoneseni ikhwatu lankida walmanhaj kabla rejanjia harumwa isize swafi nese dalilu mtume saa sallam na allah subhana taala ari amri shardama alhamdulillahi ngari ngone sawoniye faidan kuu sayansi yahe homru shukuria inamne ko ziungo manaze stress ze huzuni zinu ngazi ngazijawo hasibabu ya umavu shukuria ikakutushukuria ngotsono kakutsina jawu ngo njiyo huzuni ne huzuni nge njiyawo hefungusonahe ikao zidepanseha zetiroidi amene nanamweleza ne fosfari zinu gland endocrine ikao ndiyo na hazinkuwa hamwe ziungo yofanya haza rumwe system hormono hausekrete hautowa zinu ziparwao kriodothironine na tiroxine na calsotonine hamwe ziungo za mwanadamu nizo tiroidi zoka direkte harimwe ntsingo harimwe ntsingo zouhima vanhu na zinunga sediyawo hakuyankiri ihazinkuya e hao inu zutowa hormoni ikaungizorisha niyo ikao ikaao eroli principali yahe ze iyo dizinu lustimile croissance yahe ze selule ne ze tiswi na ihana roli yahayo tena nandu regularize yani ndu hansi nidhamu yahize activité métabolique yahe system ya hatu na mongoni mwizo de system nerveux ya hatu avenge ngatujabi uhundo kana ekanamnge na hamu hakuu yabwera nkilinge tafifanya hazi hakuu ngijimandeo tiroide iproduise iyo dizini na eka ze iyo dinga wawo zinji zoyenda akazitia uwade apenge na huzuni zinji ikawa huzuni zinji zoja hanongo zinji mpano mraranse mrumishe mndu adungo dahoni mkatina hazi mndu hazini mndu hadatsa mapesa mndu hafiwa ni mndu mndu na huzuni bakaja waha mndu kajafanya ada lezekoze zinji zinji za huzuni ezikojiri hivi ezikojiri yankilinge tawe iunda solisho azelogozila manane e hadisezi namna ekojiri yankilinge fanya hazata unda solisho ai problemu unoniyo eka ngaya nkinenda telemewa paske ngejo natadandika tujuru nga udimotoili hanongo ngejo natelemewa ujihunda unjiyarma mabwade yankini yankiniweta solution ze problem zila ngedemandeo potassium na sodium zinji harumwe ziungo ngeamdayo ziungo yimnike potassium na sodium zinji fanya hazi lankili hena wakati o potassium na sodium zinji harumwe ziungo ngedemandeo potassium na sodium zinji habo yakana nge efekteo ye gland gland adrenal the gland adrenali ngasi demandeo zenongozila ze glande adrenali nga zidemandeo ze minerali zinu hakuu iliya nkiili ifanye hazi hata hipoglisemia yani ndainuligambayo hipoglisemi ikawe mana vanu ushashi wa sukari harimwe damu zusababishiwa wakati excitement inji yani handongoze muhafiliho hafili hakuu yamongo edamungi hao isukari hayo havo kana isukari ivura pia hezo harimwe ankili iliya nkili ifanye hazi lan nara hadha wala dhaka وذكى بل رأينا دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدة الأيدي تبايعك إماما مدة الأيدي تبايعك إماما مدة الأيدي تبايعك إماما بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما Naam, risalimo ne sani upande wa hizi nutrima ni fonksionma ya hebren yani ninabawankili hauwezo haupezo amato haufahamwe hauwengwe abahangara ndoreleze zihatwari ziko hujiri harumaye brain yani akili ikamnena hamu haukaya hamu na huzuni zohuduzuwa wouwengwe hakuu nane ziungo zosazamba zihisa haukamaneheliraa zionesa esysteme nerveux yohureagise hausekrete hormoni ikao ngari johuwona haukaa yohukiri ze hormoni zinu zimenye yankiri zabarindi nye breni yani yankili itowao hormoni navo yakana idefinition e ya stress the brains response response to any demand ɗum ɗon jiibu wahe hankkiili wa hayna ma hutajio mugena ham yabweyankira ingetsabifanya hazi ihunde shawira hizi ngozila imana ya stresi imana ya hamu the brain's response to any demand domjibu waheyankili wahaina mahutajiyo tsashi wao hautsahaijibu irezudra ze problemu hauige shawira hizi yo ngiyo muhimu izalise zindu ya ifanya hazi mabwade menji ikaungazalihani hao hakuu hahamu na ngari sisindiao hakuu hamu hau haukana shukura yinu neikuzima hamu yawabonga tsahori wonokana ikamduka tsomba alhamdulillah ikatuchukuria ngujoka asbabu yajihunde haruma problemu nziro abenge ngaratsungu wao mabwade matsanu ikawo yuzalihaniha hamu riyeleze wandu welewo kana ngiyo muhimu mwanadamu yadoshukuriyezo yalonizo yashukurieze neema alonizo iliende hule na hamu سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيا تبقى في جندا خذي أنفاسه أيا ولي ومانو يكاو ونجيا هام ولي وانكيلي ولي وانكيلي شنهندي مبكا نانكيلي نجيما يانكيلي منيها أبحيا على مزينجي كمبونو كان مادم yamo yangilia kanisi liyo aloniyo yukiriwa ndo waishilewe na mndu yandro kaurongo wando marengweni kautoa fikira njema denku hatsoredeha mabu hamwe vaje mabadiliho ya haraka haraka hamwe yankilia hahe wandu katushinda wamwelewe iza muhunda simpaka mdara ene mdifomo yukiri yankili menyeha ila fonksionimanje mahe yankili roha vaja hazinyindwa jine ikawa yankili fanyao ketu reponde ze bezwe za mwanadamu harumwe sosiete mujitama no harumwe hima ne zeha zidawsik zehe ankili mfano zi alama hizo ilimlielewekana nga walama zinji zodepandene enamne ankili ya duzuha shayo mwanadamu kanawe naye kalekana ulaba hatsoju hangena ulaba uvenu hao halama zinji hama ubabu futo na mwandu wala mwiso iutudwaha parsa mndu hamlauliya wanditsora fanyana mahadisi watiti handitsweleze meshahe izo yarenda nezengema yarenda nezembi yarendwa haeleze meshahe harumwanada kikatiti vatsinokana hambilwa reza siri za haye reza venu haye yuzambie wandu na wandu wao rangu wajua rakatu wajua benga rakatuwajua bengacho nandene mbaro magari chila chilari mwadaka nzimani ambaze nomoza hidonsi pia ani abu lazima ute mwadamu ulo nankili yatimu awe ankili yahe iduzuha yukiri bangu ya alama mdu halio jizingara na nai woza nkudi mnuko nai manyo ya nkudi mashisho ya nkudi zinongozo nzipia nkudi nkudi katina nongozi mhafidi shao yukiri mbukatuona haya hata nongozi njika uzo na alama ya mrelo kana zinu ilazimu zidirije wane ankili bankili aduzuha yavo zifaktori izo ziroha rumwe mwanadamu vanu vaheha muzinji vaheha idumuo ilona muda mwinji ikawo wa hayo menye ankili vaheha njema ikawo zohuja hama mpano vanongo mbihunji yahamu shehamu ilenge urekebishawo ngeorengezawo ankili ilitirengezenongolera saa tsena izo hamu njema hamu ikawo zotsovira hamuda na muda mtiti ziviri chenangwa hamu ikawo zoudumu ngaudumozo zifikiri ila zila hamu zipungwa ukazo akili esko jirundi ne inji hamu ikao sujo hambukana anxiete haurambukana stress chronic wakati mndu alone hamuinu wuzalihana mbahindu harumo yankili parwao mielini omula mndu yalona hamu ikao lenyu hamu ambao kroniki ye brain yuza ya mielini iridi izaya neuroni chashirahane kawaida yuza ya mielini zinji iridi izaya neuroni shaza neuroni zikozalwa zokanchashi rahane normal ali rahani kawangi yemiyeli ni shinu hindi nu ni shinu hindi yemiyeli ni shinu hindi ni substansi ikawo ye objektifu yahayo yokuizola ni yohutowa tabu e fibro nerveuse iridi iproteje e fibro nerveuse karandore nga mfano wahemiyeli nilimrielewe e fibro nerveuse inde zefili zibehawo ze information zirohawo harumwe ziungo ende harumwe ankili birenge harumwe ankili ende harumwe ziungo halafu rimwelezanindo kana ze movement mazino ikomunikasiɔn yaheziungo ne yankili ikyamadula amezi za fili aningo ushokana ulavi fili ulavisize fili ikyankili imenyeha ndeze fibronervesi zinu yavo ngibulije wa ili sijomenyeha zine zibaliyawo zinongoze heya nebalazo siha nazo protejewa nembendu niparwawo mielini iyo katonga mfano hamande ze plastiki ikawo ngeprotejewo fili electric pano ze fili zaho mwenje ngabo na plastiki yako kapo juvala mbaprotejewe fili wiyeuye vive hawe kurwa zonde ikopara mielini harumune ya nkili ya mwanadamu eze mielini zipangihaje ezo hukandahu yezi hazi zazo zokufanya hazingwe imielini zinzipangiha hamabaki ya mengo mfukare harumwa jana ya mielini na ceramid ceramide oho emavambo ya hayo wiyo wiyo yahe mielini ndazikwama ndize kushu zitsanganyiha na proteini haliyo kana mielini yetu vambo kana yanumafura rimwe lizanukana yankwiringetsa aho azi ilifanyazi ngaduja rubonekanemo mwemwe mieri nyingi zahayo yohusahilisha wa waheze informasi youfanya rapidite youharakisha ili baki komunikasio ya haraka ya mwendo na wa heze habari sura ya hayo yahe mielini yonjewu yeini handahu heya haruma system nerveux peripherique zinolikuwa hamane ze nerve luvanu ze mielini za heya zidiziheya tena haruma oligodendrosite ikawo oligodendrosite inu iniheya arma système nerveux central. En der ko hamba des moyens épinières, les encéphales, les oligodendrocytes, yetena arma zegnatostom. Hashata arma zilza vertebrali, ze vertebre zila zinda mashwar. Wara ele wa mielin, hawara lezo kana mielin zinuzo zalwa wakati yaham yone ze neuron. Ye neuron ishinhi. Neuron yindi yoriko hipara cellule nerveux. Naimu, imu cellule kao, yohu excité waki elekt elektroniki haukishimi yani ni mekanizmu ya roya ya jukumu ya urengaze habari na uvehaze habari nkili ankili ifanye hazino inamna iko jirindi mfano hurongozwa ni mndu hauhusomoshiyo hauhwamila nongoza msomo direkte hukaivyo harumwe ankili zenongozi labwe mashishiyo yarenga direkte ni exciteo joka excitablo ni exciteo ya neuroni we neuroni ibala direkte iheza hafika excite neuroni ngejo su forma nema hava wafrontembehinonenatoyohende jumbu mvua mno. Hao wakati ujunda suforma ya shimi idalia emesajila emakalima zenongo ibeha directement ankili makalima lende analizewa hiyo ojelokena mendo lazima uhifadharume ankili haula mendo lazima ujibu direct bala haula mendo lazima uneglige ankili ndifanya haja katulele basa jenior unizabala direct za hizarume ankili ani yo hamanga zina su forma ya hamamwenje tayo yoka hama mbindu ya exiteha mbindu ya exitewa zengozila formation timpaka swauti wala timpaka mndu some yukiri hidze namna ila shidu hauwewu e ani ngepasa una soliso shindine shajiri yabo hena mbindu ikawa yankinga tafanya hazi chube ha directement yankili su forma electrique au chimique shange yandisawo tau excite neuroni ibehe message avenge neoni nzima tina ibali yawe mesaji iheya zinu ziheya zinji swafi zadunga na mrondo abwena mne zikujirihindi inironi yarenga direkta handani nge kawe nyindwa jine nironi nyindwa jine nge emesaji leni kanyindwa jine nironi yasa idirenge emesaji leni kanyindwa jine emekanizmu niyohambwa synapse de tartibu ya e synapse ani de communication ya neuroni na neuroni hau neuroni na seluli ikawa yuviraha tartibu taratibu za elektriki haushimika barira kaweheleza mielini na neuroni luhuka ikamlunge na hamu zimielini zohuja zinji harumo yankili havo yakamongoni mweze hazi zahe mielini luhusahilisha omwendo wa haraka wahe sinyali elektriki hawe sinyali shimiki zarwaye komunikation harumo ye breni yani yankili mongoni mweze hazi zahayo luhifadhi ze fibre nerveux ikawo yinu axon yani mana axoni nerve Fuzinji ikao zihabari zikuveo harumwe akili na hutwaliwa zohubaliwa nenervo yani enervo yinu de relieo ye communication yahe ziungo ne ankili afu zenervo zilo harumwe wengwe lo harumwe moweli epinieri izohuprotegewa ne mafura yanu yakauparwa mielini she problemu tinotoke mafurano yokutonge communication ikandye harumwe ankili ne ziungo ike mafurarende hamenji yoheda zorova la communication imasuliano yo kama dziro angalia pare ya ja mafura mutu kwendaje lufunga hula zeneronizo kajufeha zayo kawaida hapwe mieli nilo inji inu nde maana hukaya hamu youduzuwa hakuya ankili havo yakaya ye amigdal yani dentuda yani de nuwayo kawa inu ni mweze er cerebral ni amigdal inu tena yahaziyaha lu cordone omwelewando luusahilisha omwelewando inikoparwa commission yani reconnaissance aniliohelewa mlongo wa milongo uyelewe amigdalidi kufanya hazi ili mgeleweze nongo hizo ani commission amigdalite ifanya hazi harumaze emotion ze réponse za comportement ya mwanadamu fanywa bonongo za ajiri ujikomporte namna fulani harumaze situation ila haswa usana haruma anongo za harara na, na hamu na huzuni alafu mafura yanu yuduzua amigdali tena irididuzuwa niko parwa hippocampus ni hippocampus yinu inu tsena ngiyukaribu ne amigdali ne hazi ya yinu yani ipokampusi yinu irwaye jukumu ya uhifadhi hena ndongoitaho ihifadhiwa rumwe ankili mfano de madzina hewana haho mfano de alifu asomaranzi domwano parashiyo de hena mbendu wao ituru harumwe ankili yavo ngiyo harumwe ipokampusi ihifadhiwa yavo abenge ikanga buhamu kamungena hamu hena wakati hena wakati hamu idumu hau hamu zini zidimo wakati ipokampusi yo dome هم هم كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشق نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بال owade wavili rijohuona huwona na hamu haku youvunguza haumenya eshumu shahiyanki eshumu shahiyankili yani de forma wana de volume yahiyankili youretresi youvunguza zabarindi dukane yankili pangi hahaneroni na seluli ziko huparwa gri mara yani substance grise nana za saya zikahuparwa white mara yani substance blanc ze substance grisi ehaziya hazo dohurenga hatua yani yinu hazi hayo o wakati ankilicha hurenga decision yandongo substance grizi nikofanya hazi e gri mara zofanya hazi wakati hiyo dohurenga hatua na utoa shawiri yahe mitihani ya ujilia yani uresoudre problème yawe grimara ndifanywa hazi substance grise hamanemna realisation na shankiliri biheyana white mara substance blanc lazimu ziheyana na mielini zinji abenge omwenjezo waheze mielini he hamu harimo yankili yukaidanganya enivamu yani domkayo wahe substance grise na substance njeu bahi shayohubadili yeshumu shahe yankili eke substance ki njeu yo yinjira ni substance grise avegeyankili yokulende hande mevu idozingarwa ni mabwade menji ya haraka vatina difai tsaila humbadiliho no mbunguzo wa he substance grise ika ze substance grise zibadili hao na ubunguza ima haijao yankili yangu ejokajuma ubunguza bila volumu ila kapasite ya hayo avenge ikaze grimara ngazibunguzawo yankili youbunguza bayo kanga ibunguzaho neja nani aho sababini abo unihaho yankili yaho ngejubunguza hamande heli ze grimara ze substance grise zabunguza harumu yankili habo yakana ze white mara ngazenjezao hakuu صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى به عز ديني وذل البغاة فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات yughidhu al-uda wade wararu uko ujiri asibabu hamu zeselwili zahe ankili zohufa hamu yohuwa zeselwili zahe ankili ngabo mahala mahususu harumu yankili wako hushinjiwa zenongo rizijuwao razisoma hamande namna ramonesani wa mahala hunu ngabo hazizasaya zikufa nshihaiho nandeze emotion anindongo zahajaha dharuba no mahala hunu rimwambia niukana ko hippocampus nihazi yaho mhifadhi z'endongo nizo mliyasoma youjiri ha mekanizmi pawawo neural stem cell cellule souche neural na yinu yohutsangaya yani yodevelopeha yirende ha neuron e cellule souche neural yododevelope neuron he mekanizmu yinu mhifadhi na emosio za duba utahunda shawiri na ze emosio zikugira mwanadamu zoutongeza ze selule souche neural zidozaya neuron shekamugajiwa hukanahamu e mekanizimu yinu badala yokaizaye neuron ze selule shusu zinu zotulotangaya zerendeha oligodendrosite ikao yemana y'abantu n'omumpamba wa noeroni ni myedi mizinji nariwo nohukawo winji wa harume ya nkili yohatwari na yohubunguza emasuliyano mema yaheze neuroni nize selule niyaheze neuroni organismu ya mwanadamu shamugo ni mwanema nkuyahi alhamdulillahi yani yaushukuriya ikawo ngabjujari monisani hauraji zemfaida nkuu ikawo alhamdulillahi yutowa hamu amande namna ramonesani namna rjomonesani alhamdulillahi yinu yohutowaze hamu yakaya yuka sababu ze solilishusneral zohurejei zidofanya hazi kawaida na udoza ya neuroni njema badala yukazi za neuroni zaja mafura kaula zinazipa rwao oligodandrosite كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشقا نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بال كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي ولوانا يكاو ونجي مظهر محام ستروك yani nda unurikoha hamba accident vasculaire cerebral yani avc abo zekozi ikawo ngarizijiwawo ikawo zosababisha avc hamando mkayo wingi wahe cholesterol ikawo hamafura hamafuramayi na zirewo za haramu ikao kasi za halali ikawo mnungu zilo ya yasa tena amande blood pressure inurikoha hamba tension arteriel amando mvuyo msi sha ngabo sharpi zasa tena ngabo asibabu zasa tena ikoja na avc na karakteristi بسيكولوجيك زنزوجا أفيس إن حبل الله يا هذا متين محكم النسج ومن أقوى الحبال إن تصله فهو للعبد وصول فاغتنم واسعد بذياك الوصال إن حبل الله يا هذا متين محكم النسج ومن أقوى الحبال إن تصله فهو للعبد وصول فاغتنم واسعد بذياك الوصال فاغتنم واسعد بذياك الوصال wade watanu ikawa usababisha hamu ruonuka ya hamu youziya womuzwala wa neuroni njema harimwe hippocampus he sababu yinu yahomuzilihaniho wa neuroni njema harimwe hippocampus ngesababishawo depression harimwa mwanadamu na depression inyuja hakalite zinji mungoni mwizo zin wona ko ba malaise kanga zirima won wenji hun ikawa yinyo kam danganyi ho he fonctionnement ya hezi ungo mkatushida ditezi ungo amkatushida tuwa sawuti an yu yuja te zinji zinji zinji zinji دونكم خوض ميادين القتال ذروة الأمر جهاد فارتقوها فزمت لبى وضحى كل غالي avenge yevanu ivani alhamdulillahi ngesegiyawo je hautowa zahamu zini nadumi kani mfanyo ilimwelewe narange mfano nyiwandikawo nyurengezayima magari gari ngilo nambendu iparawo ventilateuri na radiateur ila ikomotori ushofe amani namna lamwelezani enamna ebreni yankiliko ushofe kamnungena hamu iventilateuri e ngendo yado wolesa umotori cha iventilateuri nipaso tena nyidowona uwinji wahi ventilateuri otoka karibu ne radiateuri nipaso ma maaji yawi alhamdulillahi ngene nde hon ɗo maaji ngene nde hawon ɗo pantilo ya hebren yahya hankili mi wondu ndu kurengeza ordinateur nan da gon fanyo he ventiraji e kam fanga wo poussière jawo e ventiraji yabo keno refroidisse ordinateur ordinateur nge jonda ta nge jodo surchauffe e daraja ta jizime yabo on fanyo he hankili yabo alhamdulillah nge kawo de ventiraji yahendu hawondo ɗum organisation ordinateur liwa lewe iko siisa omwendendo wahe hankili ala bidhikrillahi tatmaini lkulub yinu likufaya tumani anina harmoye e roho harmo muwo harmo wambo alhamdulillahi o shukuru yase neema ani heze efezi ko alhamdulillahi yinu yesigo maji yazimawo mundu harmo yankili tuliza mwanadamu na muone hikma ya allahu subhanahu wa taala kwambiye mtume wahahe yarambiye lidwaba alhamdulillahi kado janar mosi wotukanti udaba alhamdulillah alhamdulillah unaduwa kamili ani dengwe kutuje mfaida ngo jundo wiye wiye wiye wiye ko mbavi yavo na efezi من جهر يانكيلي عمل نمنا رامو لزان ربك الحامي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ربك الحامي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال nne mana mtume sallallahu alaihi wasallam yarambiyari ke hamwe wasta ani ritike extreme wala ritike mabofish ritido kama exe eh, yotarogo zinji ili tiyo jitarmo wade madziro indemano kawo vaheya hormilinkuwu harimo silamu yo hambo kana alhamdulillahi ala kulli hal anshukuriyeyo hena halindiyo ndemane kamnunge harma huzuni mndu haro hafanyame marsh ani yatembeye yaonenongozino ajine yasomeshiyo yobunguza mndu mbavi kawana exercise watitamano mndu ramfiya hakuwu ili yatoze hamu zonongozisediyawo mbavi mbavi zila zonzi piya ili ibulie nafasi ya vumwe watinizo vatsinizo mlaliso shofe na zinji kaw kam nujar ken do zamba habenge hombamba alhamdulillahi yosedi yaha kurana zanongo hizo hasotane kama ngujwe mana alhamdulillah ikangujwe e mana alhamdulillahi wakati ulona huzuni katulona problemu kwamba alhamdulillahi haujwe mana alhamdulillahi usula jihano ndono haku haku mana alhamdulillahi ala kulli hali anshukuriyo he hali ndiyo aranga mimwema ramti mwema izonge paso shukuriye mananga wana lo hali nzirraha nawe alhamdulillahi hapo karango shukuriyo yendo yaufanilia hizo na allah subhana wataala yeje tukotoe problemu yo tena avenge van zabarnini alazumurambe alhamdulillah zabarnini alazumurishukurie relezanro duka ufikiri rangu enge wambe alhamdulillah fikiri fikiri ya ikhwatu lankida hundu hundumatso maidi fikiri ukahundumalomo maidi fikiri ekauni kwa mihono mili fikiri ekauni kwa mido mili fikiri ona mindu ona shiuno fikire zungo wanikiwa pia. fikiri akili wanikiwa fikiri eshaula ushila weshiona na ladha akuchujua ukangambwa walona mali rahana tijindini waziilwa wasipaola shahula shilo na ladha akusujua kakawandu wandu walawo shahula watojuladha shahasho ahujo paro badili imatso yaho haidadi sha milioni sha mapesa au miliari ahujo paro badili usiparo ishiya kwa mamilioni na mamiliari ya mapesa akutufikirizo zonsipiya qala llahu subhanahu wa taala waasbagha alaikum nemahu dhahiran wa batina allahu anza wa jalla hamnikani hamtimizizani ze nema za hahe zilo dhahiri ezilo dhahiri nazi nezilo batwini ani zadishihana ezadishihana nazi dhahiran ndo usilamu ne tauhidi tonde zilo dhahiri wangwa mwisilamu yo neema nkuu ikakunoparashina ushukurie dhahira hunikwa usilamu hunikwa ziungo hunikwa sura njema hunikwa macho na ziungo na jauna jauna jauna mali na hena mbahindu tonde zilo dhahiri wonao wabatinan de hidaya wabatinan de zilo hosirini kutujua endazi do mdungaze njema yo neema nkuu mtume saa ambokana yuhibu الله به حيرة yufaqihu fi din emnika allah subhana taala mumanziso heri yahum jailiya wando e dini ani yahum jailiwa hajuwe haqi ekahu mwenyezi mungu iwatul ankida wal manhaji mwenyezi mungu subhana taala haunike ankida njema haunike manhaji njema ngolewe dini haunro kusi harumwa nongo zabida kusi harumwa katoliki kusi harumwa ushia kusi harumwa ujau na ujau sa ngawa harumwa ankida tu sahihi ngawa harumwa hanifia ngawa muwahid shukuria ukayona emekao ngiyo batwin kusujue asbabu mana allah allah subhanahu wataala ndekowokowamndu hatambye mtume wayo karaweza howambe cha wokofu wa allah subhanahu wataala wayeche venzenema zontsipiyar jopanoshinari zambe ezenema wani kiwazo jopanoshindoziwaze ezenema wani kiwazo reza dhahiri reza batiri jopanoshindoziwaze qala allah subhanahu wa wataala fabiayi alai rabbikuma tukadhiban anema nazibi ndazivizana na nemola wahanyu anema nazibi ndazivi mnyezimungu wa taala mnikani do mzikadhibishao amjukukadhibisha hindi amjukuharanda zivizo watunikiwa fabiayi alai rabbikuma tukadhiban zenema za allahu subhanahu wataala bomajini bwanadamu lazibizomjuka uziharaya kutushukuria bakuti miliardere kutushukuria botolo pareni nanga pareni kutushukuria bakuti na vila nkuu akutushukuria nanga bwandu watona bandu wolala kutushukuria bakutuonano akutushukuria banga bwatona hata kutushukuria bakuti na doktora ekutushukuria banga bwazara malaba kutula nkida wal manhaj zenema maikao allah subhana ta'ala ni kama wanadamu kwa jeshi laziwaze wavonogo kawata wasiwasi katuzijua ranzika rjaparo mohwazo ba kujazo na marekani kujazo na faransa wansharu mwera haulo niyo hauloniyo ba kusina za nyumba uziona harwazetele akutujo kaze nyumba zilati za hao kutujo ka umnulo jizuru lkamar na wena dawe kao kati mlajo paroshi shina kenilo balahulwa jine wandu walonizo hula wana mwali bao empo haina usiku asima asibabundizo ngawena mibahu mjini hanyu kujaparo ndivya tarari kume kujaparo zisi wanongo yoya hao heda ima wandu walone ziunga agriculture zi wao na mvio zilatizahao aukalangwa zilivyao wenga wanashiunga onde wepamenduwe hila kutapao kume wandu wano wao waonao walonezemeni neja nejao mwalivyawe bahari iyo ng'obaleweni yahaho nenganawo yahaho nemihono yahaho wenda weno waho barini kutaparedi vyatara likume fabiayi alai rabbikuma tukadhiban zivi za allah subhana wataala mjukodhikadhibisha ngamjukadhibisha izo ujua raha yeyo vanu mbatiyo ng'otolokala ng'onaniba nkukuchujwa yevenize nyumba zilengizo na kondisio hindi ng'ona zambazi yezi zamba zilengizo na kondisio hindi ne mambaloni yatu roha kutapare shukuria kabla yejaroha anga huzuni na mihima na nahamu nakonga ngohuno mba mhogo wehila ngohuno mba ndovi wehila ngohuno mba jimbi wehila iliona mro ngonhumbo vahanhu hulala siuhaaundo vatila malene na mihima akutushukirie nema iyo akutushukurie nema uloniyo angwao na huzuni bahuleta mapesa ukana hazimenyeha ekuthuxukuria watudungwa hashari yokana hunrumali hamafia au hunrumali hanongo fulani dungwa hena bahanuliyo ili ulwaya ekemaliroha shakawatimrudiko ja huwe nayoya haho kairizo rane kawo ihundu hanziye kawo ngotofikirukana wala wabo hayo ngwajojavaha udhulumu wala udhulumu wala udhulumu yensi udhulumu wanansi ngawe nasema lizo yesu siku wenye walikoja wahimilie lahum dunia ni rangu yo andhabu nkuu kabla ya ahira yejaja kushukuria nasenema zozonsipia kushukuriya ngawe nasenema zinizonsipia harumwe nafsamu ya hao harumwe za haho hamudi dahodaho hari umumbano w'inshiyo shakusushukuriya hamande namna allahu subhanahu wa ta'ala mbukana wa fi anfusikum afala tubsirun aba nkamtsuona hata zilo harumwanyi akamtsuona hata zo mnyinyi mmilikiyo akamtushukuria neema hiyo wa fi anfusikum afala tubsirun akamtsuona hata zilo harumwanyi zo mmilikiyo nyinyi mwanadamu bizaru ngushikiriyo kati aloniyo hardi hahuzunia kati yaroha inuje imuje utihuzunia shukuria wanikiwayo yajaroha wamujonikiwa tena haushukurie weyaroha wachuroha wewe hamanena mna allahu subhanahu wataala ambokana yarifuna nemata llah thumma yunkirunaha ngwakubalia nema ya allah subhanahu wataala kisha ngoiharawo tena wakubali ukawa ni kwa jao shangwa huzuni hao watu ni kwa jao subhanallah shariatu rabbina nurun bihi nasmu ala النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم وكم ترعى رعاياها بتحنان وفي حلم تقوم بذاك في حرص فليس تنال من ذم hawengi mwanadamu fikiri ushukuri allah subhanahu wa taala mala ya hatu mala vavumula alhamdulillah mala hoshukuria hohwinji roharmaze aya roharmaze hadith habo yakaya homushukurianga sidi yawe ziungo shayo ibada ngono fadhila tena ikhwatulankida walmanhaj ino ibada nkuu umnaba alhamdulillah nangepasomba alhamdulillahi heze nema wanikiwa alhamdulillahi hizo watunikiwa kwamba alhamdulillahi wakati wa urani mhima hawaka allah subhanahu wataala yedia uveha zinu limwelezane namna isedi yao e, ya haho nezungo za haho iutowe huzuni na taabu haruma aya zinji allahu subhanahu wataala hafumbuya alhamdulillahi ilirelewe haundo ukana inuno ngo muhimu ya ya damu muislamu ya zambe Harumwe sura amando kifulavili allahu subhanahu wa ta'ala hambokana alhamdulillahi rabbil alamin ipaso mwanadamu yogaramao harimo hena swala amukana alhamdulillahi nganshukuriyo rabbil alamin ye mola wa mengu Harumwe sura ya sita likifulamando allahu subhanahu wa ta'ala hadiyafumo ya alhamdulillahi ambokana bismillahir rahmanir alhamdulillahi alladhi khalaka samawati wal ard na he ismi ya allah subhanahu wa taala na uhimidia allah uwekao hauumbuza bingu ne ardhi eyo tinema nkuu houmbiwo wingu ne ardhi owingu ufiniha engeze nogozi jiroho wingu niyehozendo jubaharu ne ardhini cho visa allah subhana taala hauhifadhi haumba mbingu hardi hauhifadhi haunika ardhi ke malalo akutushukuria allahu subhanahu wa taala allah subhana taala aramyarwa surafukare hama al araf darhundahimilavo tena الله سبحانه وتعالى مكانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق حين حميد zo الله allah ikawa وجهر مزين harumwazinu na karijajo enge allahu kajariwokowa kowa ye mitume yahemola wahatu irijidi ya haki inu nema allah subhana wataala ngurambiyo rishukuriye rishukuriye allah subhanahu wataala wo yariwokowa yarera mitume yariwokowa rumwenziya njema yangabonema nkuhamanda inu eza baritsoshukuria fikirie neema inu ushukurie harmasua ya kume kifu la kume allahu subhanahu wataala hadafunguwaye hamdulillahi yavo hambokana ridotimizi ze duwa zahatu ahamba alhamdulillah ikarombo duwa ritimizi hamba alhamdulillah arambiyokana wa akhiru dawahu ani lhamdulillahi rabilalamin wo waheze dawa omparo waho wandu wema omwiso waheze duwa za wandu wema wahamba alhamdulillah bersukudu yaw allahu ye molawahow le mengu harma sura yakkumenanne kiifula mengo mirarna shenda allahu hardafumbuyehe alhamdulillahi yawo allah subhana wa taala haw nesawendemna ibrahim yakko shukuriye himida yani ikiwemo naye ismail naye mnumduhazi taambukana alhamdulillahi ladhi wahaba li ala lkibari ismail wa ishaq inna rabbi lasamiu ddua anshukuriyo allahu subhanahu wa taala wayanika ismail na ishaka waunduduhazini hakika imona wahatu yehuishia zedua yohimida kujanikiwa wana kujanikiwa wana ekusulukangabo watunikiwa imona e tushukuri allah subhanahu wa taala indi harimoye sura ya kumi na sita kiifulamengo mitannantanu allahu subhanahu wataala abde avumbue himida yavo allah subhanahu wataala ngurdiyarinika mfano wahezenamarinika ilirihimidiye harunga suratu nahl haronesa enema ya huri kahuri haonesa mfano wa mndumruma yalo huri yani ikiwa mali yatowe yewewe woulohuri autoro shukuri allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa taala dharaba ضرب الله abdan mamlukan la لا ala على شيء ومن minna منا hasana fahuwa yunfiku minhu siran wa jahran hal yastawun او sawa yondo waidi wa sawa yakushukuriya hatimizie ayayinu namone nguriniko mfano aya neema ya uhuri ngaweniyo kusushukuria allah subhana taala ngosherezizo hamwa suratu nahl hanwa kifu mfukara na sanu haja hakutimize aya hamwokana alhamdulillah bal aktharuhum la yalamun yepaso mgambe alhamdulillahi kinyume wanduwo wenji kwatsurambuwa wandu wenji kwatujua wasahau kwatushukurie neema hiyo kasema alhamdulillah wahuzuni hao kwa mali nango uhuru wadiwazokanangapokangwa waruma wahuzuni hao bangonongoferi watunikiwa wadiwazezowanikiwa demana allah subhana taala wambiao alhamdulillah bal aktharuhum la yalamun engewamba alhamdulillah hijo kaheri nao kumbe owenji harumao kwatura mbuwa allahu subhanahu wa taala hari amrisha harma sura na fukare rambi alhamdulillah rimshukurie haurambiyo kana waqul alhamdulillah na maambi alhamdulillah hadha wajibun shar'i yo wajibu yo shar'ia kwamba alhamdulillah yo ibada nikakushukuria allah subhanahu wa ta'ala mwenyezi mungu johone sanza buhundunia na akhira harma sura kumi na nane mado allah subhanahu wa ta'ala dafungue himida yabo habo kana bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi lkitab he ismu ya allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu hanusu alhamdulillah wanadamu nawashukurie allah subhanahu wataala zabarindi alladhi anzala ala abdihi lkitab hapo yaveshe mluma wahaheshiyo chijoko wanadamu akutuchukulia bwere wa mtume yahokoa akutuchukulia allah subhanahu wataala eshuuzi nishao hindi akutujokahena matakaolo nanga dini yodeneme ikango tubakirahun duniani na akhira zalaruhuzu nishi dani hao wallahi nejawo lange jawo lange jao utochukulie neema inu allah subhana wataala yahunika na wanadamu ikao ngauharuma dhulmu opresio wenga we libro jakadamiziwa ni mwanadamu amande namna razelezarumaze darsa zavira akutushukuria huri akutushukuria watu kadamizi ni mwanadamu ngawe maskini ngawe jao ngawe wade fulani we huri kadamiziwa akutushukuria allahu subhanahu wataala hawesheleziza enema iyo ilushukurie harumwe sura 20 ndaru haruma kifu le 28 ambokana anasema faquli lhamdulillahi ladhi najana min alqaumi dhalimin, amba alhamdulillahi wekao hamtoani harumakao mwikao yo yakidhalimu ngavoneme kao wanadamu kwatu irambua havo kana ng'onungwao huleniyo nandoka enge rirwa harumaze kaumu za kidhalimu zinu za dhulmu rijuhundo harumo dauda ya kiislamu rijonenema nkuiyo shaimanaritsoushindararambuwa navukangaranshiyo harumo adamu waridhulumuo nanzido vwasubuhi atahondavo masihu sha ngabo neema mbavi harumwizo hakana allah subhana taala kajare hansi za wanadamu warikadamiza warikadamizao wamalahoni hatu nomwakadamizao malaloni hatu changa changartushukuria kataruma zifungo akutushukuria kutushukuria kutaruma mazifungo allah subhana wataala haunika nema zinji kao kajanikao rajine ekaola nikwajao juoko nikwajao kaola kajanikiwa ekaola nikwajao juoko nikwajao niolekao kajanikiwa hena mratoni kwa neeme kao nabumwenji watonizo mde mana sulaimani akatimushukuria kwa neema ewa bakutushukuria قال الله سبحانه وتعالى حرم سورة النمل حرم سورة شرنا مفكار كيف لك من أنسان الله سبحانه وتعالى عبنا فوهي ملابو أبوكانا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يبسو إيه ونادم وكي جمع هذا زهيمين جزء الله كاو حني فضليشا هو حري فضليشا جمع وينجي وهو رمى وهاه مؤمنين هذي نكنا ميكاو كذي نكاو مؤمنين وينجي وانادم يكاو ووجمع فيها شرك ngo bawushirikini kwajya ukora kwatsi harimo wokofu allah subhana wataala harashereze neema hiyo harimo suratu namli harimo kifule miaumi sani na shenda harambia harambokana qul lhamdulillah wasalamu ala ibadi alladhina stafa llahu khairan amma yushrikun zehimida zo za allahu na salama na ike jumwe mluma wahahe ikawa hamsunguwa ye allahu ye kairi haundizo washiriki zao shukuri allah subhana wataala batule na mushrikina utikensi udofiko kana allah tikairi nao no allah subhanahu wa ta'ala hari shelli zizana masa satena allah subhanahu wa ta'ala muri amrisho arambe alhamdulillahi rabbil alamin nanguri wo nenso se faida e karambe alhamdulillahi rabbil alamin en gurambiyoje gurambiyo arma suratu namli arma kifilemengo shinana ndaru arambiyo kana wa qul alhamdulillah na mwambe alhamdulillah ye karambe alhamdulillahi ngar ambo kana sayurikum ayatihi gujomone sani ze aya sahahe yanine ze dalilu sahahe fatarifunaha nangam johuzira mbuwa wama rabbuka bikhafilin amma tamalun na allahu subhanahu wa taala yeti muhafidhi fujumo hizo mrendao kam mwanangu alhamdulillahi mwenyezi mungu ujomuonesane njia ya kheri ujomuonesanze dalili za hahe ujomkurudisha lofungaye allah subhana wataala wonochokanekaramba alhamdulillahi ujornika dambu panda mwana ze asbabu zoshukuri allah subhana wataala mrambe alhamdulillahi allah hazonesa zinji harume qur'ani ilireleokana ngaasina nongo zinji ya lazimurishukuriye na mongoni mwizo dawu ya arengezi umbe zonsi pia zirirumishi hao ekawedo fikiri o mwanadamu ilushukurie haumbwe malaika warirumishi hao wabali yawe ziyo werereya werivirilia haruma hifadhi inofanya hena proteje yauririproteje yaroreye mvua yaurereyo pepo yaurereyale jua yahena ndongo irirumishiha hun duniani allah subhana wataala ururumiye malaika warirumishihe olamasondamsana allahu subhanahu wataala harenge majini warumisha wanadamu narizoro katika mtume suleiman alaihi salam emajini wakansinimwe zi amri za manadamu emajini walaanishiwa warende hawadhalilifu allah subhana wataala katukuza manadamu zona ala vimurishukurie kuja ezi nyama zonsi pia ngazirumishi hao mwanadamu ngarizilao ngarizipihao ngarizitsinzao ngarizihohao ngarizivisao zonsi pia haufurahi baadhi ya hazo rizirenge ngarizangaliao rijibiwa baadhi ya hazo rizirenge ngazihifadhie zinyama zirojine baadhi ya hazo rizirenge ndizo magardio mamalahoni hatu baadhi ya hazo rizirenge ngazifanya ulongozi inji za hatu baadhi ya hazo rizirenge zirende hamafulori ngarizangaliao holezi zenyunyi nezenyunyi zirandehade namna hiyo ye bahari ndiyo yakungerumishi hao hauveha hena kontener na hena jau na hena jau ndio na fingari lao zemfi zibakia kungari dimosonarerengare hila e milima zingare arudhi isijodanguha e arudhi iradehado malalerienshiyo zembingu iradado iradehado ntihorienshiyo hena mbendido hun duniyani ngerumishi hao bali wanadamu wao wao warumishiha nao baina hao etajiri ngurumishiwe maskini e bodo yataheshwe maskini ena haja mapatanisho ya jamwerehesho ng'ambo ngufanye biashara kashi jakaya hajotawabiha engeye kawati mliendeza hensuhole mahala fulani leziwa mahala fulani ishingo mahala fulani yapo mkajotabiha wana matajiri warumishi hawe maskini wema maskini kuwaadhimisha matajiri hauraizi ruzila zinzonsi pia allah subhanahu wa taala asaidia mwanadamu amtukuza anikezi umbe zonsi pia ngazimrumishi hao emrumishe ngurumishihe mrumme emrumme ngurumishihe mrumishe zinzonsi pia allah subhanahu wa taala habe hamparano wanuwarumishe baina hao izonemekao ilazimurizishukurie rizishukurie hamanenamna allahu subhanahu wataala taala ya habari sura emeuwernan sanu ahmaki fulamanɗo yamo bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi faturu samawati wal jailu lmalaikatu rusulan ye pasunga allahu subhanahu wa taala wekao haumbwe arlene za mbingu hajailiyatene malaika warende hado rasulu tendi malaika warende hado ndume aho wanadamu yepasori shukuriye allahu subhanahu wa taala nino ukanaye shukra umbu shukurie allah subhanahu wa taala huzuni inioto kutoa huzuni na rimwone sani harimwe siyansi ze epenziro zikujireka mningena huzuni mnenda atamenyehe ankili harende hadaba hajuhamoo orakojuhamoo rimwene ndo bangu yahaungejeokana waka harimwa problemu nziro yankili irule ikule mana irumieze sursu ijuniketena rususu yahala ili yarule mnajuhamoo hauhapotea ankili hauo mnabwadi ya presio ndongozinidzontipiya ngazidyawo apenge limwene zaningro kana zenema zinizontipiya zisokeza mwanadamu katina hamu katina huzuni yoshukura kuya yanadhimu mwanadamu yashukuriye mnemano kana iye alhamdu wiyo eka mungu fikirize ndema mruyanikiwa mndu munguza hamu mroha huzuni allah subhanahu wataala harambiya direct ukana enema yautowa huzuni ni nema nkuu yamanene mnarabia masuratu fatir yambokana وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وجعب نونوliko njembevoni nange basora mehena madamu yarenda zenongo hizo zehimida zo za allahu woikao haritowa haina nau ya huzuni ekamdu haroha huzuni mnashukuria allahu subhanahu wa taala zabaringini atimizie aya havoyakana inna rabbana ghafuru shakur haukane mola wa hatu ye mwenye ughufirlia ye mwenye ushukuriwa yepaso lidota maghfira mizungu alisamihi haommavutan nommavushukura rakanuo mana manandu walazimuru mishukuriye ikoji mushukura allah subhanahu wa ta'ala we aritowe huzuni alladhi adhhaba anna alhazana ikao haritowa huzuni narshukurie alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhazana narshukuria allah subhanahu wa ta'ala we ikao haritowa huzuni ritowa mpano wa allah subhana wataala arinikao harumwamrikange hurri abole tsokuringudamba imanjoko shukuriyendini ko mimi nsi hurri sha allah taala wataala tola mfano relewe habo kana wakutolewe neema wanikiwa allah wa taala aruma suratu zumar aruma kifule le shirna shenda harambiyo kana dharawa llahu mathala rajulan fihi shurakaun mutashakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawina mathala allah subhanahu wa taala ngutowo mfano ya mlikawo ngumilikiwa ni mapatro waili mrumwa shangiye na mapatro maili na mrumwa ikawo ngumilikiwa ni patro mzima yondwa wo oh, sawa ebu wewe wombowe mrumwa we esklavu shukuriya wekangawo na patro mzima na mapatro maili manavotoka hama ngorumwa andu wenji zi amdujo mne mana allah subhanahu wa taala musili waye aya yarambiyokana alhamdulillah bal aktharuhum la yalamun ngepasomrambe alhamdulillahi henanamnali kilio cha kinyume owenji wa wanadamu kwatsujuwa ngati wonawa mwahena hali mndu aliyo mndu tsopala sokhananga wa waharuma hali nziruraha naye hena problemu mndu aloniyo mndu najuukhananga na ona problemu nziruraha naye eka mungu fikiri hena mnaiyo yapo mkhanaphalokana huzuni khanaphalokana hamu kinyume mtu kwalonda ajiri demana ukana yepaso mndu yadolewa ukana hena hali nziro mndu aloniyo nga wandu aloharuma hali nziroraha nawo mndu nadawamba alhamdulillahi ala kulli hal allahu subhanahu wa taala harinikam mifano mwingi ya ushukuria hamando wakati misilamu wahunda uhuru wahimisa daula ya hao watu watwana watoha maopresio yawarithishe ardhi watukuja tena yawatia mwezi mevo zahahe hamwezi jarde zahahe harambiyazwanga suratu zumara ukana waqalu alhamdulillahi alladhi sadakana wada ngatushukuria allah subhana wataala wekao haswadikisha adi ya hahe na mongoni mwezi ahadi za allah subhana wataala ambukana ngujorithisha emesilamu ya ardu ardin allah subhana wataala ayaadiyo hayamba harmwe zabur hambokana e ardi ngejorithishiwa no waruma wahahe hardi hambokana wa aurathana larda hardi haririthishe arudi na tabawau min aljanna ngarendao harmwese jardin yonge duduke jardin hunu wayatharisisheme silamu ye ardi yatowe makafiri walivyaoze jizya yonge dudukandene janna voni haithu nashau ngarendao henemesisiranzawa harmweze jardin tanema ajru lamilin neema njema ya hii mafanya hazi hina mfanya hazi yoto ni kwe neema hiyo ze neema zinu pia ni kiwazo karturambua kartushukuria abengertishira ne malaika le malaika ngaodimo shukuria allahu subhanahu wataala amande namna allahu subhanahu wataala yarambi yazaruma suratu zumar tena yarambi yokana tara almalaikatu khafina min hauli larsh yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين amin na e emalaika wazingiza wa mabavuni ya hearshi na utukuza allahu hezahimila zahe mola wa hao nangajohukumula baina hao ha haki nangavajohambwa zehimida zo za allahu ye mola wa ulemengu zehimida waqila alhamdulillahi rabilalamin nangavajohambwa zehimida zo za allahu ye mola wa ulemengu e malaika waujumwa nangwajokajumwa uhimidia allahu subhanahu wa taala avengesi wanadamu avengesi yimɓe ra kubalu kana ɗum allah subhanahu wa taala ra kubalu kana o de dini e haqqi njo obligatoire ni muhimu himori jumo mo himidi allahu subhanahu wa taala ina wakati gabo sey awradi wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah yo awradi yatim hatta mun sali kama na soali subhanallah alhamdulillah wallahu akbar alhamdulillah nu awradi ku na alhamdulillah no tulize roho ni muhimu himono ke jumo zamba ili jero hunde sene mas allah subhanahu wa taala na dutimizi ze aya zay qur'ani zone sawze himida yita nande amuhimu muhimu yinu yonesawo yehimida mkuu yasitaki mwanadamu nande himida yoshukuriya allahu subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala aruma suratu alghafur aruma kifu lamigomirandarnansanu ambokana huwa alhayu la ilaha illa huwa faduuhu mukhlisina lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin yende hayi kabati mungu yekatindaye abenge mmombe mfanye dini ya ikhlasi zehimida zoza allahu yemo mola wa hawlemengu narabe alhamdulillah na allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa taala hali jaindiya ngarin panlawo dini ya ikhlasi yo neman kuu hakuu e mananga ikawo maudimu wafanya dini kawo wazifanyawo hamapawa kotokana rielewo kana ende alazima fanna dini ya ikhlasi yo neman kuu yalazimuru shukuriye allah subhanahu wa taala awore viri harumaze aya za qur'ani zone sawo ze himida wa hazo rionokane himida ino ibada kamili rionokana niyo muhimu kardo na ibrahimidiya nabdobiratene hakomoye suna ronderawonuma haala yo nesiwa zehimidara lew kana yo muhimuhum ɗo himidiya لفاد مجلسكم ولا الانتخابات والصوت يشرب صوت نبغى نبيعه لا يغركم شيخ تبيع الخواجات أهل المكر والكذب وأهل الخديعة إسلامنا حرب من الدم تقتات لكن وينك الرجال الشجيعة اسلامنا حرب من الدم تقتات لكن وينك الرجال الشجيعة لكن وينك الرجال الشجيعة يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجأ القلوب الخاشعه المطيعة من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله إلا حرب قوم وقيعة لا والله إلا حرب قوم وقيعة لا والله إلا حرب قوم وقيعة ihwatul aqida wal manhaj kana himida innongo muhimu ne kam ka manahe himida yaboyo problem nziro himida ɗum alhamdulillahi rabbil alamin himana banu hinri domndu ɗo kana alhamdulillahi rabbil alamin je himida zoza allah subhanahu wataala iyo yehuto wao usidepande na hinri chokations usidepande na mapesa yoɗo mapesa au ambudie mapesa usidepande na nadamu yoɗo shukurie wanadamu haudepande na nadamu tushukuriye haze hautepanda na haze shaushukurie allah subhanahu wataala yinu tauhidi yacho timu yinu tauhidi yacho ikango fanya himida he namna ya hayo kunoparokanahamu manangojolokana hena nongo allah subhanahu wataala leuzifanyo gundi yaladhimu yahimidiwa yashukuriwa hena za uhunda izo zilawana na allah subhanahu wataala wayeche mungini mweze dema za allah subhanahu wataala davo yaumbe shiumbe shimwabudiye hamade ziungo kao zingo zinu emrumangu zirumio hau kumwabudia allah subhanahu wa taala hamade shahula allah subhanahu wa taala anikamruma wahahe iliyanshi munduni anadomabudia nemaisha mema yamnika zizonsi pia nongekao ilazimu mashukuria allah subhanahu wa taala allahu yende mwenye wanadamu sisi wa allahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si wa allahu nohandorjorejei awelazimundo shukuri hena zijori hunda okana siwa hahe harinikezo yeyanzao harivuriliyezo yeyanzao ibane farka ya ya ushukuriya ani farka ya uhimidiya na ushukuria hindi shukuria na uhimidia ohimidia yinu farudhi yanongo zastahiki mndu na yastahikia himidiwa allah subhanahu wataala wayeche na ngohimidiyo emndu woyi hizo yafanya yavohimida davukana emndu hastahiki yahimidiwa hadi yafanya nongo shashukura ngofanywa pomndu fanlarongo allah subhanahu wataala liyastahiki yahimidiwa hizo sifa lonizo ngena sifa za mstahiki yavori stahiki rimhimidie shashukura ngoniko mndu ikawo haufannia nongo wabahi ni mwezi fadhila za shukura abu malik alashari harenga hadithi ya mtume saa salam ambo kana atuhuru shatru liman utahirifu yonusi ya imani walhamdu lillahi tamlau lmizan nushukuri ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala yohujaza wa wizani wa subhanallah walhamdulillah tamallau au tamlau mima baina lsamawati walardi na subhanallahi walhamdulillahi yoyohujaza baina ya he mbingune ardu ino hadithi ino harmoy sahihi muslim dan yo harmoy riyahu salihinat tena armoy tirmidhi gal hadith yarengoni hadramin hambo kana bakam riya sammosoni mo ibnu umar afu hamba alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wahe ibnu umar ambo kana wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كان نيمي بانغو سلام الحمد لله والسلام على rasulillahi sey silenano mtume saa sallam yaari sooma sha mtume sa sallam hari somesa an naqula alhamdulillahi ala kulli hal ɗo ba alhamdulillahi ena zarijiliya ndu shukuriya inumjo harma mahena kati wala shahula nyezu swa taala ya taala yauruzukia shahula ipaso shukuriya allah subhanahu wa taala makati zinji za mshukuria allah subhanahu wa taala makati menji amane kamra samu ziono wakati mbi hala amane nano mtume saa sallam yakajibu ba alhamdulillahi ka on riski hali ni namna ya rijuao wao jarma hadisi lo mwe bukhar yone kana mtume salamu kari shahula ya hamba alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fih khairi makfi wala madui wala mustakhan anhu rabbana himida zoza allahu subhanahu wa taala hawinji na wema ubarikifu ulo harumwiyo ikao zo muhimu kejajo kirizikose na kejajo kirizike tafauti inu himide ikao mtume saa sallamu yamba ika hale shahula Allah subhanahu wa taala hari amdi sharɗo ɗo shukuriya haynama kaati kan woni muyo ɗe kangar fayolol ngo asora mbi alhamdulillah japanya jafaña namna hamo hadithi iɗo harma abu dawud ya goni abu hurera kullu amru dhi balla la yabda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa akta haina ngo muhimu ika kas jandisa e alhamdulillahi izoɗo kawojo kazitimu hawema kullu amru dhi balla la yabda'u fihi bilhamdulillah alhamdulillahi fahuwa akta aina nongo muhimu ikao kajandisiwa alhamdulillahi bahizo zo kazikana baraka bahizo zo kazihisa hauno bahizo zo kazitimu haheri baada muislamu yepasuyado hanzeye alhamdulillahi maana namna mtume saa salam yambo kana anna aqulu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa llah wallahu akbar ahubu ili mima talawatu alaihi shamsi zenongo zinu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa llah muzandahaku rahana hena mbenu ikao kange hilawne le juwa kuriyabu man adama kaŋondo hanu lala e kaw jolalandonone mana haaho wonga ngaliyo aw hundu hanu lala kucuramanima malundi e kam tuma sa sallam ya lale yo hango kana alhamdulillahi alladi atamana sakana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya an shukuriyo allahu subhanahu wa taala wa kawo hanilisa haninosa hanikinaza hanihifadhi ngawekao wenji kajawanikazena ngozinu ngawandikao allah subhana wataala kajawanikaze na ngozini zonsi pia wala bahanu vahanuvoso lala au vahanuvoso bwandaya allahu akbar wone mtume katendo yalale yohonesema kalima yanu hawshukuria ngeroni sawo hojua ngabyo hiwona alhamdulillahi lladhi ahyana anshukuriyewe kawa hani huisha agomwarada muislamu hojua ngepashambe alhamdulillah honda yalale ngepasho sinardambe alhamdulillah usiku waho ngwandiswa alhamdulillah omwiso waho utimizi alhamdulillah zehimida zefadila za alhamdulillah hizo kama shidare zambe zontipia anas radiallahu anhu hambokana anna nabiyu sal llahu wasallam wa aba wa umar wa uthman kanu yafta yaftatihuna lqiraatu bilhamdulillahi rabbil alamin ana kana ra mtume ra abubakr ra umar ra usmani onsi piye kaŋwandiso usoma wohamba alhamdulillahi rabbil alamin sayinu atakotosoma mgondiso e alhamdulillahi rabbil alamin abu hadisi yo harma bukul maram ya abu huraira muso hadisi yo mtume saa salam ambo kana wazidni ilma unizidisha ilmu walhamdulillahi ala kulli hal and humidi Allah subhanahu wa ta'ala qarma hena haliloniyo wa audhu billah min hali ahlulnar ansaohifadhi wa audhu billah nanga nsaohifadhi min hali ahlinnari nsike mongoni mongoni mo wandu waho mdo wahale jahannama harmo hadithi kawo irengoni abu umama ido harmo sahihi buhar yene siwa mteno kamto sa salamu kaja paro timizisha hula heno katatimizosha hula hau eka eshaula shaya kaja shitimizisha shijusi wandu wakati wa mwisho wahe shahula rashitimu akashijatimu alhamdulillahi alladhi كفانا وأروانا خير مكفيين ولا مكفور وقال مرة وكثيرها الحمد لله ربنا خير مكفيين ولا مودعين ولا مستخنى ربنا متوم صلى الله عليه وسلم حين كتياونا بحيركاو هجبانيو يوهابا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أتيماتو إنما كاو هنكيوا إكاو نمنو جبانيو نفسو وامبي أن شكري الله سبحانه وتعالى كاو hatimisha zenema njema nikaho nombenikao kada jiwaniyo tume sa salam nihambokana alhamdulillahi ala kulli hal hanshukuriyo haruma haina hali ya jokangizo tume sa salam akana sunna ekaha humrani ndongo njema hawekahauno ndongo njema yo hamba alhamdulillahi alladhi binimatihi tatimu salihat hanshukuriyo allahu subhanahu wa taala ikawo harumazena imaza hahe timizisenogo njema ika hawunu hawo harundaniro mbi hawunugo ikakatujibwanizo hamba alhamdulillahi ala kulli hal anshukuriyo allah subhanahu wa taala haruma hena hal rumi sa sallam ika hajuha ye hamboka ikajuhamala leoni ye hambokana alhamdulillahi alladhi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur anshukuriyo allah subhanahu wa taala alhamdulillahi alladhi ahyana anshukuriyo allah subhanahu wa taala ikawo hanuhuisha badama amatana قد نتكاتي فو فإله نشور نها هندو مريتشي فضل زي الحمد لله انتم صلى الله عليه وسلم وكان الحمد لله أم القرآن فاتحة نيوهم الحمد لله يتولوا كن حمد الله سبحانه وتعالى naoneshokana udu mzazi wahe qur'an ino wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yatekeleza haja yihambukana alhamdulilahi alladhi adhhaba anna aladha waafani afani anshukuriyo allahu subhanahu wataala ta'ala weyamtowa maradhi yani kaunono namunao hateshowa ushohoshitowa ipaso mnashukuriya allahu subhanahu wataala ta'ala weyajainiye shosho sharoha yavuhaina nema ipaso mnashukuriya allahu subhanahu wataala ta'ala kadedoshinda riwaze nenongoyalazimu timo shukuri allah subhanahu wa ta'ala imana hena الله pisumla shukurie yabukade rushinda ziwazi أمتي الغالية كما أننا لم نكذب على الله عندما أعلنا دولة الإسلام لا نكذب على الله عندما نقول أنها باقية باقية رغم كل التعتيم والتضليل والطعن والتشويه باقية رغم كل الشدائد والعقبات والمحن ورغم كل مكائد أعداء الإسلام في الداخل والخارج باقية على عقيدتها ومنهجها لم ولن تبدل أو تحيد إن شاء الله باقية حربة في صدور الرافضة الصفويين باقية ولتسمعن نبأها ولترون أفعالها لا تقول تكفى عقب ما طاب السهر في ليلة نفخر بها عزة واسمه في ليلة يشهد لها الدم الحمار هذه يردو دمير يخرص لسان اللي يسبب بكر امير دولتنا وهو نعم وكفو تبقى لنا يا ابو بكر رمز الفخر غصب عن الحساد واللي ما رضوا يا مهدم الاسوار يا مال الظفار يفدونك اللي في الحقيقه شككوا ما همهم منو تكلم في الظهر يطعن ظهرهم والنحر فيه العدو لزبالات التاريخ واكتب يا حبر لزبالات التاريخ والناس اشهدوا لزبالات التاريخ واكتب يا حبر لزبالات التاريخ والناس اشهدوا habori wono no ngo zinji na wakati menji ya lazimu mnambe alhamdulillah rijal konkuliyo kana karno shindarone sisi makati ndu ya lazimu mnambe alhamdulillah habu ya kana hena ndongo pesumna shukuri allah subhanahu wa ta'ala na hena ndongo mdu yafanya nge pesumna zani se alhamdulillah rabbil alamin abo ndongo zonti pia ko hati wa mwana muislamu ni pasutu kati mo sama alhamdulillah rabbil alamin abaha umshukuria indongo muhimar mo hayat mdu shukuria allah subhanahu wa ta'ala mnemna razoni sahauraji mdu shukuria mdu ikaw harne ndongo ehe mdu jizoeza do alhamdulillah mdu kamdu shukuria mdu fanya ndongo indini mdu ajufanya mdu akeji mo shukuria mdu atike mdu kidahasa sana yake mune sani baadhi ya longo zijo husaidia mnu yake jumo shukuria ya daulat lislami nawarti dduna جادت سماك بوافر البركات لما أقمت الدين فاح نسيمه فتلددت من عطره نسماتي فتلددت من عطره نسماتي نيام عنده لجزوزة نوالا والحمد لله سو كاجمو الحمد لله بيان قدسو يا مهيروه سو كاجمو تو يتمكار ما أولي من الحمد لله فأعدت نور خلافة الرحمن فيه أرض العراق ففاز بالرحمات فاستبسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشامنا أصرح الرايات يا بيلي نفسو كيدو محمد وحكو إيكا نوجو محمد وا الله سبحانه وتعالى يهوتو أروحنا من هما لو كاجمو شكري الله سبحانه وتعالى إيكا نوجو محمد وا ندوا محمد محمد وا عند السؤال إيكا نوجو محمد وا سؤال سؤال سؤال لو محمد وا حوينجي يا محمد وا كم شكري يا حكو نهج قويم والمواقف شاهد شاهد أمراؤنا بعدا عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا رارو نبسو جي سيدية أو سيدية وانا جيني نبسو سيدية وانا جيني أمو جي سيدية ما نيكا مو سيدية وانو أمو جي سيدية وواوي هل ما يدوني أدوها في دي قسمة سحسة دي مو قسمة سحسة دي مو mno awakawa na huzuni walivyunda waweche kadimosedo wanadamu hautahaye eridha mwenyezi mungu subhanahu taala ikawa e, na problemu allah subhanahu subhana wataala ngudi pawandu wajeosedie ngudifukaza ndize njema zaho shakako wenji wafananongo njema hunu wasedia nadamu wandu watuparo wasedia wajungarumwa mihima wajimparsa wawoche kwa kwaja kwazifanya hasababu ya mwenyezi mungu subhanahu wataala ngepasoke jumosedi wanadamu hasababu ya allah subhanahu wa wataala mwenyezi mungu katulikana mihima mwenyezi mungu jehusedia insha allah nahjun tawimu walmawaqif shahidun أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي yani pasoke mbu moye maharumo wam kijumwazi sonada mwizi kanwanzo nafsa moya haho la yuminu ahadukum hatta yuhiba liakhihi ma yuhiba linafsi kamja amini mzi maharumo simpakanize mwananya izwe kanwanzo nafsa moya hahe ya man lahu qalbun samiun mubsirun اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأ بأشواك وبالعثرات يا تانو كاجمو فكير نوغون جيما وكاجمو هما نوغون جيما إكا وجلوني من أهميما وتوفقنا بلا نغو كافا هاو كاجمو تم كما كلمة معي هنا زهاجة فكر كي زوهير وفنغاو هنا نو زهاجة كاجمو فكير يامسكي يوحير إكا هنا زهاجة مثبا يوحير ينغوش كاجمو شكورية يا من له قلب سميع مبصر مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأى بأشواك وبالعثرات ملأى بأشواك وبالعثرات yarandaru ru ɗo jibwanesi ndongo loniso hena ɓe ndu loniyo ɗo jibwaniyo si ɗo fikiriza huonda jine ɗo jibiosho lonisho angalisho wanikiwa ujibwanisho ukinaenisho ngojo kadimoshukuria رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات ila alida Ya nane amani namna hadithi ni paso wausikue kango hisao wangadieze shukura wazifanya yufa shukuranga endongo ndazibiza umunda washukuriya dengo hunu babaji huno epaso alhamdulillah sunu majileo alhamdulillah sifan jao alhamdulillah tishini sifan jao nowo jao alhamdulillah ukena journal la kamili ukena kaiye hauna babahu donote hena nongo za umunda udozinote note ojodo shukuriya noro hahangu zonongo muhimu wala الزفان نعم الشهادة فانتشر عطر الهدى بالالتحام وبغ الحياة كريمة وادعس على الموت الزؤام ya sheda sido tunda hakuizwa wanadamu walonizo nyamizeme matu yahawo bonse maneka ngo tudangaliyezo wanadamu walonizo ngo judiwa zazo nje mawanikiwa izo nga hutongeza ikudo ushukuria ujunda unjiyaru mwahamu تلقى الجنان قد انطوات تحت البيارق والحسان فابغ الشهادة طالبا الفردوس هل أعلى مقام eyakume tawakaliha mnyezi mungu subhanahu wataala ehansi ukana hena zohunda na hena zijukahuja ne riski yahaho zalongozo nsi pia izongizo haruma buku zalongozo nsi pia zanzihwa usijihuzunishe ezohunda paske zanziho jezuhunde usijihuzunishe ehali nziroloniyo paske ikahumbojo ke maskini ujoka maskini kawati mwevo usijihuzunishe banga umwade ekahumbo ujoke mwade ujoka mwade kawati mwevo shukuria udoutawakali mnyezi mungu hakuu محمد طوبى لكم دار السلام طوبى لكم دار السلام نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام iyo riwo mwisohaheza darsaha twinu yahe tadhkira rikotsa harimo nisenongo muhimu ya lazimu mwanadamu yazeshele yaliofikiri yashukuria allah subhanahu wa taala zanemanikiwa ya huzuni na kung'ena longozi njiani kiwazo ya shukuria ashukurie yakena furaha duniani raha nosodojihuzunisha nofikiro kana kazani kwajau kati banaola kati sawanola na walangavu wengi wato sawa naye uchofikiri wala to sawa naye wa huu shahadi wazwalo watiti yato sawa nao wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh المكتبة الإسلامي لولاية جزر القمر تقدم